لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل في بعد الله جل شانه إذا نسي مصلاة سنة نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم تعجوزي شني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيك وبريته بويت الله جل شانه استسكم بغبيازنشو إذا ما يتمرتي osim kao pravi muslimani. Allah, tbarek wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje islamskom bogobojaznošću, da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, molimo ga, subhani wa ta'ala, da ga sretnemo, da on sa nama bude zadovoljan i da nam podari lijep sa šeta. Kao što vam poznato, Allah vam dao svako dobro, sura do koje smo došli, odnosno gdje smo stali, Sura koju ćemo večeras tumačiti jeste sura Ida zulzilet il ardu zilzaleha. Ili, kako se prevodi, sura zemlje tres. Sura tu zelzale. Ili zilzal. Znači sura u kojoj je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o velikom potresu koji će zadesiti, koji će zadesiti svijet, koji će zadesiti čovečanstvo. Zemljotres ili potres koji će osjetiti koje će osjetiti svaki, svaki čovjek. Pa na početku, kao što nam je to običajno, kažemo da ova kuranska sura, po mišljenju većine mufessira, je mekanska sura. Objavljena je, znači prije hijjre, Allahu sanika sallallahu alaihi wa sallam, i to je mišljenje Abdullah ibn Abbasa, radi Allah ta'ala anhu, i mišljenje odabro ibn Kesir i veliki broj mufessira. Mada postoje da broj mufessira koji kažu da ova sura medinska. Zatim, također, jedan broj ljome spominje da je ovo 94. sura po redu slijedu objavljivanja. Znači 94. sura po redu slijedu, po redu slijedu objavljivanja i ova kuranska sura ima 8 ili 9 ajeta. Znači još jednom napominjem, znači ima 8 ili 9 ajeta. Kako ima 8 ili 9 ajeta, to vam svaki put govorim kada govorimo na početku sure, a to je da imamo znači jednu nauku koja se zove nauka o brojanjima ajeta, odnosno gdje su sošijeci ajeta. Pa jedan broj u kaže da je يومي ذي يصدر الناس أشتاتا ده تو كراي آيتا ليوروا أعمالهم آيت أشتاتا كراي آيتا ليوروا أعمالهم آيت وسبا مجوتي بكوف يانسكم برياني ناچي كوي ناچي uzet priliku pisanja ovoga našeg mushafa znači ovaj ajet se smatra ovaj ajet se smatra jednim smatra se jednim ajetom Zatim na samom početku da vam kažem da oni hadisi koji govore o vrijednosti ove sure, u smislu ko prouči izazom zileti, da to vrijede kao da je proučio pola Kur'ana, ili kao da je proučio četvrtinu Kur'ana, tako dalje, to su hadisi koji su slabi, daif. Znači hadisi koji su, koji su slabi, koji su daif. U prvom ajetu ove kuranske sure uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Ida zulzilati l'ardu zilzalaha wa ahrađati l'ardu ethqalaha wa qala l'insanu manaha. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potresom i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je. Ovdje pogledajte kako je Korkut pravio kada se zemlja najžešćim svojim potresom potrese. Ovaj potres i da zulzileti l'arubu, znači kuranski stil, ili kako je to rečeno, ukazima da je to najveći i najjači potres koji će zadesiti zemlju, odnosno koji će zadesiti čovječanstvo. Zašto? Zato što ima drugi glagol u arapskom jeziku sa kojima može da se kaže, odnosno da se označi neko, neko kretanje ili neka da kažemo devijacija. Međutim, glagoli koji idu na oblik zelzele, kalkale, salsale, djelđale, gdje se ponavljaju prva dva harfa, ukazuju na trenje nečega. Međutim, mimo toga što je upotrebljen ovaj glagol, na kraju ajeta ovdje primijetite riječi zilzaleha svojim potresom, Znači, upotrebljeno u arapskom jeziku nešto što se zove el-maf'ul mutlak. Znači, objekat, znači, mislim da se prevodi opšti objekat. Znači, ne znam kako se kod nas tačno prevodio. Međutim, u arapskom jeziku taj objekat dolazi kako bi ukazao na jačinu, na jačinu te stvari. Pa tako taj zemljotres koji će zadesiti zemlju, znači, odnosno o kojem se govori u ovom ajetu, u ovoj curi, je najžešćije zemljotres koji će zadesiti, koji će zadesiti zemlju. Ida zulziletil ardu zilzaleha. Međutim, kod islamskih učenjaka, kod mufesira, postoji govor, odnosno govorili su, ili da kažemo, tražili i razmišljali, kada će biti ovaj potres? Koji je to potres o kojem se govori u ovom ajetu? Je li to potres koji će zadesiti zemlju prilikom prvog puhanja u rok, ili će to biti potres koji će biti nakon drugog puhanja u rog kada ljudi izađu iz svojih kaburova. Jer kao što znate, Allah vam dao svako dobro, o tome smo govorili u BKC, kad smo govorili u sudnjem danu, da taj sudnji dan, jel tako da kažemo, ima periode. Pa sudnji dan nastaje sa čim? Nastaje sa prvim puhanjem u rog. Kada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala narediti meleku Israfilu da puhne u rog i tada će pomrijeti šta što ikada, znači što je živo tada bilo na nebesima i na zemlji. I od tog potres, od tog puhanja će zemlju zadesiti, odnosno ljude na zemlji će zadesiti veliki strah. I od tog puhanja će doći do tog velikog zemljotresa. To je po jedno mišljenje. Drugo mišljenje kaže, drugi broj mufesira kaže, ovaj zemljotres će biti kada bude drugo puhanje u ruk. A drugo puhanje će u rog biti odmah nakon prvog, kada uzvišeni Allah te barek wa ta'ala naredi meleku Israfilu da puhne drugi put rog. I tada će se, će se desiti šta? Da će svi ljudi što su ikada bili živi na nebesima i na zemlji, da će tada izaći svoji i svoji kaburova. Međutim, bilo kako bilo, Allah vam dao svako dobro. Ono što nas ovdje interesuje jeste da će svaki čovjek, svaki pojedinac od nas koji sada večeras ovdje sjedi u ovoj prostoriji, u more Čahanu, da će osjetiti ovaj potres i da će osjetiti ovaj strah. I zato Allah tabaraka wa ta'ala u ovom potresu govori na drugom mjestu u Kur'anu, a to je sura Hajj. Kada kaže šta? Ja ejuhan nasu taku rabbakum inna zelzelete sa'ati še'un azim. O ljudi, bojite se svog gospodara, jer je uistinu potres na sudnjem danu, šta? Še'un azim, velika stvar. Znači, toliko je velika stvar da čovjeku nije poznato koliko je ta stvar velika. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ Kaže, tog dana će svaka dojlja zaboraviti ono što je dojlja. I svaka trudnica će pobaciti svoj plod. I kaže, ti ćeš vidjeti ljude da idu kao šta? Sukara, kao da su pjani. Znači kao što čovjek koji je pijan ide, ono što mi kažemo testura, tako će ljudi ići od tog velikog straha. Ali Allah tabaraka wa ta'ala kaže, وَمَا هُمْ بِسُكَارَ Ali nisu oni pjani, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد nego Allahova kazna je šta? Allahova tabaraka wa ta'ala kazna je žestoka. Znači to će zadesiti svakog od nas ovaj potres u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori u ovoj kur'anskoj, u ovoj kur'anskoj suri. I zato Allah nam dao svako dobro. Zamislite sada samo dunjalučke potrese, zamislite te dunjalučke nepogode koje, dešava, koje se dešavaju ljudima na dunjaluku, koje se dešavaju u našem vremenu, u onome što smo mi svjedoci. Na primjer, čujemo zemlju od teres pogodio tu i tu zemlju, pa toliko i toliko porušio. Zamislite ljude koji dožive i najmanji vi zemlju treza osjete neki strah. A zamislite najveći potres na dunjalu. A zamislite ovaj potres o kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori od ovoj kuranskoj suri. I zato ovaj potres zadesi muminsko srce prije nego što zadesi zemlju. Jer muminsko srce kada sluša ove ajete u kojima se govori o sudnjem danu, kada sluša ajete u kojima se govori o Allahu i tabaraka wa ta'ala veličinu, zadesi ga potres i čovjekovo srce zaigra. Može li mumijsko srce da ne zaigra kada čuje jedan ovakav kuranski ajet? Iza zul ziletil ardu zil zalaha. Kada se zemlja potrese svojim najžešćim potresom. I zato pogledajte, subhanallah, onaj ko zna, onaj ko zna u kuransku suru, pogledajte koje bogatstvo ima u svojim prsima. Allah tabaraka wa ta'ala učinio Allah te počestio da tvoje srce poznaje ovu kuransku suru. I da se družiš i da živiš sa ovim ajetima. Jer priroda je, to sam govorio, priroda je čovjek kada voli da zna budućnost. Evo ti budućnost. Šta ćete zadesiti? Znači, zadesit ćete veliki potres. I zato, subhanala, znači, koliko taj sudnji dan ostavlja traga na čovjekov život, na čovjekov život na Dunjavku. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها I kada zemlja izbaci svoj teret. Ovdje kod mufessira postoji, ovdje Korkut je preveo kako kada zemlja izbaci terete svoje. Ovdje šta je teret? Kod islamskih učenjaka postoji više mišljenja. Jedni kažu, i to je mišljenje od Abira ibn Kesir, da teret svoje znači da izbaci mrtve. Znači kako da izbaci mrtve, znači oni koji su bili zakopani, svi koji su bili u zemlji, znači izaće, oživjet će i izaće iz kaburova. izaće kako izaće i dušom i tijelom. Fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. I kada se puhne u rog, misli se, kada se puhne drugi put u rog, onda će oni svoji kaburova ići ka svom gospodaru. I rekli smo da je vjerovanje ahli sunnata wal džamata da će to, da će to proživljenje, odnosno to da će biti kako? Da će biti i dušom i tijelom. I ovo je mišljenje velikog broja mufesira. Da ovaj etkal, težina označava šta? Da će zemlje izbaciti šta? Da će izbaciti mrtve, da će mrtvi izaći. Jedan broj mufesira kaže izbacit će sve što je bilo u njenoj utrobi od bogatstva i vrijednosti, zlato, ovo, ono i tako dalje. Međutim, rekao sam da ovo prvo mišljenje, da je to mišljenje Hafiza ibn, ibn Kesira. Međutim, nema zapreke da ajet obuhmata jedno, obuhmata, da izraz kuranske obuhmata jedno i drugo mišljenje. وقال الإنسان ما لها i tada će čovjek reći šta joj. Znači ovdje insan u osnovi može da označi vjernika i nevjernika. Međutim, ovdje će ovaj govor doći radi čega? Doći radi čuđenja. Doći radi straha. وقال الإنسان ما čovjek će reći šta je ovo? Šta se ovo dešava? Znači ovaj potres, ovaj izlazak iz kaborova. Šta je ovo? Jedan broj mufesira kaže da ovaj ovdje ajet وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا i kada će čovjek reći šta je, da se ovo odnosi na govor nevjernika. da će ovo biti riječ nevjernika. Zašto? Iako u osnovi riječ insan obuhvata i koga, možete samo ovo malo naprej da, da ne bude ovoga. Znaš šta, onaj, primakni ga. Sebi. Da ga primakni. Ja, ja, i onda neće biti. Aj, dobro. Znači, iako izraz insan obuhvata šta? Obuhvata i vjernika i obuhvata nevjernika. Međutim, zašto je jedan broj mufesira rekao da se ovo odnosi na govor da će ovo nevjernici reći? Zato što ono što sam vam govorio kad smo govorili o metodologiji, o načinu tumačenja Kur'ana, da ajet prvo tumačimo drugim ajetima. I zato ulema kada je govorila o ovome, o bilo kojem ajetu, gledala je da sabere sve ajete iz Kur'ana koji govore o tome. Vjernici kada izađu iz kaburova, šta će reći? Hoće li reći šta je ovo? Allah tabaraka wa ta'ala na musuri jasin govori šta će reći vjernici kada izađe, kada budu izlazili svojih kaburova. Hoće li reći maleha? Ma nije nego će reći šta? Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Ovo je ono što nam je milostivi obećao. Wa sadaqa al-mursalun. I vjerovjesnici i poslanici su govorili istinu. To jeste vjerni će nas u njem danu kada vidi te strahote. Kada vidi ta izlazak iz kaburova. Znači vjerni će reći šta? Ovo je ono što je obećao milostivi. Ovo je ono što nam je obećao uzvišenja. O čemu smo slušali na Dunjaluku? Evo sada vidimo svojim očima. A na Dunjaluku smo vjerovali u to kao da smo vidjeli svojim očima, jer smo vjerovali svojim srcem. Jer vjernik vjeru ono što je došlo u Koranu i Sunnetu kao da je to vidio, iako šta? Iako šta nije vidio. Hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqa al-mursalu. I zato, subhano, pogledajte ovdje, pogledajte ovdje, Allah vam dao svako dobro, pogledajte vrijednost vjerovanja imana. A to je da vjernik zna šta će ga zadesiti. Vjernik zna šta će ga zadesiti. Naravno, stvari koji su bitni. I zato pogledajte u kaboru, za koje će stvari biti kažnjava čovjek u kaboru, jer nas obavijestio Mustafa, Muhammed sallallahu alaihi sallam, obavijestio nas da će čovjek biti kažnjava, biti kažnjava rad čega, radi mokraće, da će biti kažnjava radi namimeta, da će, da će biti kažnjava u tome. Pa da će ti doći melek, dva meleka koji će te pitati, koji će ti postaviti tri pitanja, pa da ćeš biti nagrađivan ili kažnjava sve do sudnjeg dana, pa da će se puhnut jednom urvom, pa da će se puhnut drugi put urvom, pa da će biti strahote sudnjega, pa ti rečeno, kako bi se čuvao, šta da ne radiš, kako ne bi bio na patnji na sudnjem danu, pa kako će se sunce približiti, pa kako će biti ljudi koji će biti u kategoriji, imaju kategorije ljudi koji će biti u hladu, sudnjem danu, kada ne bude drugog hlada, pa kako će biti veliki šefat poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa kako će ljudi polagati račun, pa kako će se vagati ljudska djela, pa kako će doći poslanikov izvor, kako će dosi. Znači, samo tome nas obavijestio uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte, pogledajte blagodati ovog imana i ovog vjerovanja, što čovjek zna stvari, što čovjek zna stvari koje će ga zadesiti. Međutim, kada ta zemlja, kada ta zemlja izbaci I kada taj čovjek kaže to što je rekao. Znači ovdje kažemo da kod mufesira postoje dva mišljenja. Jedni kažu vakale insanu, znači da će svaki čovjek i vjernik i nevjernik reći šta, šta se ovo dešava. Međutim, jedan broj mufesira kaže da je ovo govor na vjernika. A da će vjernici reći šta? Hada ma wa'ada rahman. Ovo je ono što na, o čemu nas obavijestio, o čemu nas obavijestio, milostivi. Jevme i vin tu hadithu ahbaraha bi anna rabbeke auha laha. I šta će se desiti tada? Znači, od svih tih prizora, draga braći, sjenije sestre, na sunnjem danu, između ostanog, jedan od prizora koji će biti. Jeste da je uma i vin, tog dana, će zemlja tu hadithu ahbaraha, da će pričati svoju priču, da tako kažem. Ovdje je koliko je kako, tog dana će ona svoje vijesti kazivati. Svoje vijesti kazivati, pričat će svoju priču. A šta je kazivanje zemlje? Došao je hadijesu sunanu Tirmizija, od Ebu Horeire, Evo debu Hureyre radijallahu ta'la anhu, međutim hadis je daif, napominjem ovdje da hadis daif, je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, eta druna ma ahbaruha, znate li kaže šta su njene vijesti, pa su rekli Allah njegov poslanik najbolje znaju, pa kaže njene vijesti su da će svjedočiti za svakog čovjeka, za svakog roba i za svaku robinju, ovdje je uradio ili uradila to i to, i tada je uradio to i to ili uradila to i to. Mada ovaj hadis, ako je slab, znači upućuje na ispravno značenje, jer prenosi se sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od velikog broja ashaba, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da su ovaj ajed protumačili na takav način. Da će i zemlja svjedočiti, znači šta je čovjek na njoj uradio. Znači ovo ovdje mi sada ne govorimo, znači ovi predmeti, ovi predmeti koji su kod nas, oni će svjedočiti šta smo radili. Da smo tog i tog dana govorili o Allahove tebareke wa ta'ala vjeri, da smo govorili o tumačenju sura i da zunzile til ardu zilalaha. Kada se zatvoriš u četiri zida da učiniš nešto što je haram, ti zidovi će se doći da se radi o taj haram. Kada se zatvoriš da klanjaš noćni namaz, ti zidovi će se doći da se klanju noćni namaz. I to je sve. Dolazi radi čega? Možda neko postavi pitanje i kaže, zar uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala ne zna što je sa kod nas činiti? Draga braći cijene sestre, uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ala kaže ma tesqutu min warakatin illa ja'lamuha. Napadne lisa drveta da Allah to ne zna. Pa kako da onda Allah djelašanu ne zna naša djela? Međutim, zašto dolazi se ovo? Na sunjem danu, kada bude ono drugo, proži, drugo puhanju rok, pa kada ljudi izađu iz svojih kaburova, pa će ljudi tada biti upatni, da kažemo. I onda će tražiti da se počne sa hisabom, da se počne sa polaganjem računa. Pa će, znate taj hadis, spomnio sam ga više puta, iće od Adama, Nuha, Ibrahima, Musa, Isa. I niko neće smjetiti da se obrati Allahu Đerlešanu da se počne sa polaganjem računa. Nego će reći, idi Muhammed, idete Muhammedu, pitajte Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i neka on zatraži od gospodara da se počne sa, sa polaganjem računa. I onda će poslanik sallallahu alaihi wasallam zatražiti i počeće sa polaganjem računa. Međutim, to polaganje računa će biti da budu dokazi uspostavljeni protiv čovjeka jer će čovjek biti upitan i svjedočit će prvo on svojim jezikom. Međutim, mimo tog svjedočenja čovjeka njegov, što će on odgovoriti gospodaru subhanahu wa ta'ala, postoji još drugi predmeti, postoji još druge stvari koji će svjedočiti za ili protiv čovjeka. Jedno od tih svjedočenja je šta? Da će čovjekova koža svjedočiti protiv njega. Za tebe ili protiv tebe. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمَ عَلَيْنَا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء oni će reći svojim kožama zašto ste se dočili protiv nas pa će reći onaj koji učinio da sve progovori učinio da i mi progovorimo znači koža tvoja će se dočiti protiv tebe i zato draga braćo i cijene sestre uzvišeni Allah te bareke ve taala i kader da učini da ova neživa priroda da ona progovori jer ona u osnovi veliča Allaha dželle šanu i zato danas nam dolazi nauka i govori kaže kako voda može da osjeti ili drvo može da osjeti, pa kažu cvijeće se ponaša ovako, čuli ste sigurno te priče. Znači, zar je nemoguće da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učini da te stvari progovori? A mi znamo iz Kur'ana da sve to veliče Allah tabarak wa ta'ala wa in min še'in illa yusabihu biha, walakin la tafqahuna tasbihahum. A mi ne razumijete njihovo veliče. Znači, ovaj stovo, ovo drvo, ovo drvo, sigurno veliče Allah tabarak wa ta'ala. Jedino je čovjek ostavljeno na izbora hoće li valičati ili neće valičati. Pa mimo toga što će tvoja koža svjedočiti pred tebe, šta će još svjedočiti? Jevma tešhedu alejhim alsinatuhum. Znači svjedočit će njihovi jezici. Pa makar ti, ne, makar ti ne htio da taj tvoj jezik govori, on će svjedočiti pred tebe. Wa ejdihim wa arđuluhum i njihove ruke i njihove noge. Sve će svjedočiti protiv tebe. Šta će još svjedočiti? I sama zemlja će svjedočiti protiv čovjeka. Znači, ne draga, braćo, zato što ne uzubila je ta'ala, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala to ne zna. Ne. Nego kako bi uzvišeni Allah djelašanuhu pokazao ljudima svoju pravdu. I da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala daleko od svakog vida nepravde. Inna Allahe la jazlimu nitkale dara. Allah nikoliko je tr trunčice jedne ne čini nekom je nepravdu. Znači, radi čega dolazi to? Jer, na primjer, postavlja se pitanje. Kaže, ako će biti polaganje računa, Zašto dolazi mizan? Zašto dolazi vaganje dijela? Zašto dolazi vaganje dijela? Kako bi se pokazala količina tog dobra ili kako bi se pokazala količina tog loša? Kako bi se pokazala količina tog dobra kojeg si činio ili količina tog loše? I to je sve vrhunac, da kažemo tako ovim našim izrazom, vrhunac Allahove tabareke ve ta'ala pravdi. A inače Allahu Đalešanu ništa to nije potrebno i da Allah Đalešanu uvede ljude u džennet ili da uvede u džehennem, bez toga ne bi nikome učinio, ne bi nikome učinio na pravdu. I zato će doći da će i zemlja se doćeti, da će i zemlja se doćiti protiv tebe. Da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva od toga da se doći protiv nas. I da nas učini od onih koji čine, da čine što više dobri djela. Zašto će tako govoriti? Subhanallah, pogledajte ovdje, Allah me veličine. Wallahi, wama qadarullaha haqqa qadrihi. Ali oni ne veličaju Allaha onako kako treba da ga veličaju bi anna rabbaka auha laha zato što je gospodar naredio ova izraz ovde auha laha je bukvalno bi značio vahj objava znači zato što je gospodar objavio zato što je gospodar naredio jer ovde auha dolazi bi mana amr ili bi mana izn ilus kontekstu naredbe ili kontekstu dozvole tako da je. Međutim, zašto će zemlja to tako učiniti? Zašto će se potresti? Zašto će progovoriti? Zašto će izbaciti? Bi anna rabbeke ohale. Zato što će tvoj gospodar naredi da to tako učini. Ano, pogledajte veličinu uzvišenog Allaha, tabarik wa ta'ala. Vama kaderu Allaha haqqa kaderihi. Oni ne veličaju Allaha onako kako treba da ga veličaju. Znači ne veličamo Allaha, tabarik wa ta'ala u našim srcima onako kako treba da ga veličamo. Jer da ga veličamo ne bi činili od griha ono što činili. I zato ako čovjek veliča Allaha, zar može da se boji Allahu i stvorenja? Zar može da se boji Allahom stvorenja da dolaze sa ne znam kakvim oružjem protiv njega? Zar može da ima strah? Ako zna, vama e, neće nam zadesiti illa ma ketab Allah, lana, osim što nam je Allah, osim što nam je Allah naredio, osim što nam je Allah propisao. I zato je subhanallah pogledajte ovdje veličinu uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. I onda kaže Allah jel šanu, jevme idhi jasbelu nasu ešta. Pog dana će ljudi se odvojeno pojaviti da im se pokažu dijela njihova. Znači ovdje sam vam rekao, znači da jedan broj, znači ako biste otvorili, na primjer, ove mushafe po vršu, znači našli biste ovdje jeume ili jasturu nasu eštata, kraj ajeta, ali jurav a'malahum, znači zaseban ajet. Rekao sam da se to zove nauka, ilmu fawasim, ilmu ruusil ajet. Znači ljudi će tada izlaziti odvojeno, pojavit će se odvojeno. Zašto će se pojaviti odvojeno? Znači jedan od prizora sudnjeg dana da će na tom danu ljudi biti وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَ da će svi ljudi biti na koljenima klečati. Da će svi ljudi klečati tada. Međutim, zašto ovdje Allah Đelešanu kaže da će biti eštata, eštata mutafarriqin? Znači, zato što će biti fariqun fi sa'ir, fariqun fi nari wa fariqun fi l'đanna. Zato što će jedna skupina ići ka džannatu, a jedna skupina će ići ka džahnatu. I opet ovdje Allah Đelešanu kaže li jural a'malahum, kako bi im se pokazala njihova djela. Znači, da vidi svoje djela šta su radili. da vidi je pravdu Allaha tabarak wa ta'ala. Znači da onaj koji je da vjernik, da vjernik, musliman, da vidi svoje djela. Jer ima polaganje računa, ima vaganje djela. Pa da Allah Đelešanu primi od njega dobro što je učinio, Allah Đelešanu primi naša dobra djela, i da vidimo isto loša djela, pa da nam je Allah Đelešanu oprosti, inša Allah i ta'ala, ili ako nas uvede u vatru raditi griha, da nas uvede svojom pravdom. Ako nam oprosti, oprosti na svojom milošću jer Allah jel lašanuhu la jedlimu mitkale zara. Allah nikomu ne čini nepravdu. Međutim, ne vije ni čisto tako vidjeti svoja djela. Međutim, kakve je fajdi od, njegovo, od njegovog viđenja djela? Ako onda ne vije ni kada vidi loša djela, znači ta njegova loša djela će biti zašto? Biće, neka bavit se u džahannem. Međutim, ako vidi dobra djela, hoće li nevijeniku koristiti koristi njegovo dobro djelo koju činimo? Jer može biti, znači da nevijenik, znači ima da kažem onim koji su bijali, klali, ne znaš šta radili, možda, međutim možda nekad podijelio sadaku, ili ovako, ili hoće li nevijeniku koristiti njegovo dobro djelo. Znači tu kod islamske učenjaka postoji govor. Međutim, u svakom slučaju, onaj koji umre na kufru, koji umre na nevjerstvo, on nikada neće izaći iz džahnama, nikada se neće kutari sa džahnama. Međutim, jedan broj uleme kaže da dobra djela nevijenik, ako su radili nešto dobra, od dobročinstva drugim i tako dalje, da nijekom slučaju neće od biti primljen nego da će vidjeti ta dobra djela i da će ona biti uništena. Zašto? Zato što njihovo nevjerstvo i njihov kufr im je pobrisao sva ta njihova dobra djela. I zato Allah Đelšanu kaže u suri Al-Furqan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti onome što su oni činili i to ćemo pretvoriti u prah i pepel. Međutim, jedan broj uleme kaže da postoji mogućnost da će možda Allah je lašanu sa tim njihovim dobrim djelima da će im šta? Da će im olakšati azab. Da će im šta? Olakšati azab. Jer kažu, nije azab svih nevjernika na istoj daraču. I to je također od Allahove tabarak vatala pravde, da neće svi nevjernici isto biti kažnjavani. Kao što ni svi ljudi na dunjalu koji su činili dobro, neće biti isto nagrađeni. Jer pastovo ima ljudi, ono, da kažemo, uče si u džennet. Međutim, neko je ušao u džennet, imao vjerovanje, namaz, klanju. I ušao, Znači tim ima oni koji su izašli i dali svoj metak, dali svoj život. Znači i oni često također uču u džanet. Međutim, hoće li na istoj deređi biti ovi ovi? Neće biti na istoj deređi. Zašto? Zato što oni koji su činili više dobra, Allah je za njih pripremio te deređe. I zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da u džennetu ima 100 deređa, između svake deređe koliko između nebesa i zemlje. Za koga Allah pripremio? Za one koji se budu borili na njegovom putu. I zato i kad ljudi uđu u džennet, neće se biti na istoj deređi. I zato čovjek mora da se takmiči i da prednjači u dobru. Da tu budeš, da tu osjetiš, da tako kažem, ljubomoru. Da budeš ljubomora prema svom bratu kojeg vidiš da čini neko dobro, a ti ga, a ti ga ne činiš. Da tu čovjek bude ljubomoran. Isto tako nevjernici, Allah nas sačuvao od džahnama, neće biti isto kažnjavani. Zato je došlo da će Abu Talib, da će biti u vatri samo dokle, do člana, to međutim da će mozak vrijeti od te, od te vrućine. I nije ista kazna njegova i kazna onoga koji se borio protiv poslanika, alaihi salatu wasalam. Međutim, s obzirom da nijedan ni drugi nisu povjerovali, Wallahi tabarak wa ta'ala, nisu priznali poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači njihov, njihov konačni, znači boravak će biti džahnem da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Zatim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje dva ajeta ove kuranske sure, koji, dva ajeta u kojima u istinu čovjek, da tako kažem, znači ova dva ajeta zaslužuju Ova dva ajeta zaslužuju da puno, puno o njima govorimo. Međutim, s obzirom da ne možemo o njima puno govoriti, da Allah Đelešan učini da puno o njima razmišljamo. A to su dva kuranska ajeta koja nijedno muminsko srce ne mogu da ostave, da tako kaže, mirnim, da ga ostave ravnodušnim. A to je va ajta gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže فَمَنْ يَعْمَلُ, فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Ko uradi koliko je truna dobra vidjet će ga, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ A ko uradi koliko je trun zla vidjet će ga. Ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o čemu? Govori o činjenju dijela. počinjenju neki vid. Međutim, koristi izraz zarratu, znači trunak. Ovdje prevodi koliko, Allah mu se smilo kako, koliko trun dobro. Znači u našem jeziku trun je šta, znači nešto najmanje što može uzeti, to je trun. Ako bi se vratili na tefsir, na tefsire, bilo Ibn Kesira, bilo Kurtubija, bilo ovoga, bilo ovoga, znači našli bi tu znači, više mišljenja, odnosno više govora oko toga šta znači zarratu u arapskom jeziku. Pa neki kažu da je zerratun, kažu da je to namletun sagira, da je to mali mrav. Znači ono mali mrav, znači ko uradi dobra, znači nekog dobra, koliko je mal mrav, da podijeli nečega, da kažemo na primjer koliko je mal mrav, kaže da će to naći. Ili toliko zna, to će vidjeti. Dobro. Međutim, neki kažu, jedan broj mufesira kažu, kaže to ono kad uzmeš prašinu i ovako je baciš na svjetlo, na svjetlost, pa ono što vidiš od neki mali, jel, odno nešto da se kreće, kaže to je zarratun. Onda u savremeno vrijeme neki kažu da verratum označava atom, znači onaj ko uradi koliko atom dobra vidjet će ga i tako dalje. Svakom slučaju jezički, znači u arapskom jeziku u kojem je, na kojem je objavljen Kur'an i u vremenu, kad je objavljen Kur'an, verratum je bio primjer za najmanju stvar za koju ljudi znaju. Znači u tom vremenu. I sad im hoće da se kaže, Allah vam dao svako dobro. Koliko god uradi neko, nešto malo dobro, on će to vidjeti. Ili koliko god uradi neko nešto, koliko je malo zla, on će to vidjeti. Zato što ima ljudi koji čine velika djela, da kaže, na primjer, klanjaju ovu, ono. Međutim, se ono mala djela, hajde da kažem, omalovažavaju. Isto tako ima ljudi koji suprotno, znači koji govore, koji misle da mali, da mali grijeh si da to za njih ništa. Znači mali grijeh ništa ne predstavlja. Međutim, ovdje nam uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, Allah vam dao svako dobro, daje jedno pravilo. Znači, da kažem tako, ako se smijem zarasti jedno pravilo, da znamo zašto ćemo biti nagrađivani, zašto ćemo biti kažnjavani. Jer ponekad znamo ovako osjetiti, pa pijemo kafu, pijemo čaj, pa kažemo, ma, hajde bogati, razumiješ, ne, ne, neće me, taman će me Allah Đalešanu za to kazati. Hajde bogati, taman će za ovo, hajde bogati, taman za to. Međutim, ko živi s ovim majetom, ko ovaj ajet ima u svojim prsima, a? zna, fa men ja'mel mithkale zarratim hajran jara. Ko vidi, ko uradi, koliko je tru, najmanji vi dobra, on će to naći. Ako uradi koliko je trun zla, on će isto tako naći. Allah Đalašanu kaže, ahsahu Allahu nesu, wa nesu. Allah je to pobroju, a oni su zaboravili. Allahu Đalašanu ništa ne može tako da kažemo da promakne. Allahu Đalašanu u znanju ne može da promakne. Melecima koji pišu ne može ništa da promakne. Ono mi je što će se dočiti protiv tebe, ništa ne može da promakne. I zato vam dao, Allah, Allah vam dao sako dobro imen i vama. Znači što god uradimo od dobra, to ćemo naći na sudnjem danu. Što uradimo od zla, to ćemo također naći na sudnjem danu. I zato, subhanala, prenosi se od Selefa, kad su pitanju ova dva ajeta, dosta lijepi izreka. Ja ću vam spomenuti samo neke. Prenosi se da je Inša radijallahu tala anha udjela, to spominje ima Malik u svojem vrti kao belao, znači sporna je ova predaja. Međutim, sam događaj da se desio bilo kome, znači u tome ibre. Prenosi se da je Inša radijallahu tala anha podijela kao sadaku jednu bobu grožnju. Znači jednu bobu grožja. I da je rekla koliko u njoj ima zrreta dobrog. Koliko samo u ovoj bobi ima trunova dobrog. Znači kad bi tu bobu, da kažemo, prepolovili ili podijeli isjeckali na najmanje dijelove koje možemo. Za svaku tu sad ćeš biti nagrađen. Pogledajte Allahove milosti prema, prema, prema ljudima. Pa se tako prenosi od jednoga, od Selefa, mada i ova predaja, znači postoji govora oko njih, Sa'asa ibn Mu'avije, da je došao i da je čuo od poslanika, alaihi salatu wasalam, ovaj ajet. I da je rekao, hasbi, hasbi, da je rekao dovoljno mi je. Kada je čuva dva ajeta, Sa'asa ibn Mu'avije, kaže, kažu da je rekao, hasbi, dovoljno mi je. Kaže, la ubali alla esma gajraha. Kaže, nije me briga, normalno u smislu, pravo veličavanje kaže nije me briga, pa kaže taman posle ovih hajeta ništa više ne čuo. Znači posle ovih hajeta da ništa više ne čujemo od opomene, dovoljno mi je. Zašto? Znači zato što vidim ovdje Allah Đelešanu kaže šta? Da uradim koliko trun dobra, bit ću nagrađen, da uradim koliko trun zla, bit ću nagrađen. I zato Allah Đelešanu kaže Ja'lamu ha'inata al-a'ini wa ma tuhfi sudur. Kaže on zna skrivene poglede i ono što prsa, što prsa kriju. I zato Allahu poslanika alihi salatu salamu u hadisu koji je zabilježi ima muslim u svom sahihu nam kaže, savjetuje nas, draga braći, cijene sestre. Ovaj hadis poslušajte, znači kao da ga slušate od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahom poslanika alaihi salatu sallam kaže, la tahqiranna min al ma'rufi šaj'a, nemojte omalovažavati bilo, nemojte omalovažavati ko je dobro, niko je dobro. Nemoj da neko dobro omalovažiš. La tahqiranna min al ma'rufi šaj'a. Nemojte omalovažavati neki vid dobro. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق فكاجي فمكر ده سرتنيش svog brata sa nasmijanim licem u predaje drugo je došlo kaže smijeh u licu tvom bratu je sadak i zato pogledajte subhanallahu ponekad znači koliko ima mali djela u našim moćima su da kaže mala međutim kod Allaha dželle šanu su velike pogledajte samo taj osmijeh o kojem ovde govori poslanik alejhi salatu vesselam subhanallahu da svog, svog brata da brat brata i da sestra sestru srdačno poselam i ono bratski sa čisti prsa. Subhana kolika nagrada kod uzvišenog Allaha tabaruk wa ta'ala. Da se nasmije svom bratu lice. Da se sestra na lice su, nasmije svoje sestri u lice. Subhana poslanika alaihi salatu wasalam traži to od nas. Kaže da je to dobro. Kaže da je to sadaka. Da kažem, zamislite druga djela. Jedan harf da proučiš iz Allahove tabaruk wa ta'ala knjige je koliko? deset sevapa. Jedan harf da proučiš iz Allahove tabarak i vatala knjige koliko? Deset, deset sevapa. I zato ove male stvari nemojte da pomogneš. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže da se iman sastoje toliko i toliko grana. Kaže wa imatatul ada i kaže da skineš, da, skin, da kaže skloniš sa puta ono što smeta na putu. Kaže to ti od imana. Znači da kažem jednim riječima da hizmetiš ljudima. Znači razmišljamo li mi o tome Allah poslanik alejhi salatu selam kaže sad ovo spominjem znači da kažem kao nešto što ulazi pod ovaj ajet poslanik alejhi salatu selam kaže da su najbolji ljudi oni koji su najkorisniji ljudima znači koliko razmišljamo li mi u svom danu ja prvo postavljam sebi pitanje pa onda vam da koristimo drugim ljudima da koristimo drugim ljudima da, da činimo neke stvari koje su sve općeg dobro možemo li naći omladine u ovom vremenu sa svojom snagom da može reći, da kaže, na primjer, ja ću od sebe, fi se bili la, u ime Allaha, na primjer, voditi računa ovoj džami, da kažem čistiti ovu džami, usisati ovu džami, tako dalje. Da kaže, ja ću očistiti WC ove džamije, na primjer, svakog ponedeljka na svakog utvorka. Ja znam ljudi koji su uzeli na sebe, kaže, ja svakog ponedeljka na svakog utvorka čistim, činif, čistim WC u džami. I zato ne znam, sam ovdje spominjao, znači to su istinu stvari gdje je odgoj duše, gdje je odgoj i lomljenje nefsa, znači ono što je nama potrebno. Allah nam dao svako dobro. Prošli put smo govorili o ajetu. Znači, dhalike li men haši rabbe. To je za onoga koji se bude bojio gospodara. Govorili smo o ihsanu. I to je Ibn Kesir protumačio kao ihsan dobročinstvo. Što je dobročinstvo? Druga vrata, druga vrata. Što je ihsan? Da obožavaš Allaha Đalešanu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pogledajte kako u hadisu Džubrila, kako je došlo islam, je tako? Pa iman, pa ihsan. Ihsan je što najveći. Znači, islam, znači da ljudi kažu svojim mjesecima u vanjštini. Iman je da to vjerovanje uđe u njihova srca. Međutim, šta je ihsan? Ihsan je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači, to je ono što se traži od čovjeka, od mumina, da takav bude na dunjalku, da tako odgaja svoju dušu. Da u svakom momentu bude svjestan da ga Allah jalla šanuhu prati, da Allah jalla šanuhu motri, da Allah jalla šanuhu čuje, da Allah jalla šanuhu vidi da zna. I zato je Subhana rekao, ja sam spomnio sam šeha Ša'aravi, znači šeha koji je bio poznati šeha u Egiptu, koji je znači, predavanjima njegovim prisustovalo hiljadama ljudi. Ja sam jedne prilike bio u jednom restoranu u Egiptu, znači ovako jedna soba posebna, posebno zaključana i da i dotada bila zaključana i posle šihove smrti bio znači samo za šiha Šaravija kada uđe kad dođe restoran samo da, znači toliko ga volio vlasnik tog restorana samo da uđe i da sedi on u toj sobi iz ljubavi prema ših. a ših je bio ponizan znači bio pon... znači ših je znao znači hiljadama ljudi ga slušati je znao je imao je dane kada je u Egiptu kod džamija Husein blizu Ezhara, bilo je dana kad bi še znao duo zamota se, ili ono kod Tubana ostavi da mu se ne vidi lice i, i čisti WC. Čistio bi WC. Znači zašto da slomio svoj nefs? I zato sam govorio slučaj Omara radijallahu ta'la anhu, kada je Omar radijallahu ta'la anhu čaršijom nosio šta? Vreće na, vreće na svojim leđima. Zašto? Pa kažem ti halifa. Nosiš, no, nosiš vreće na, na, na, na, Kaže, zato što kad sam vidio da mi ljudi dolazi za slanic, kaže, pojavilo se nešto u mojoj duši. Jer to je priroda da se čovjek, kada mu se pojavi nešto, kad ga ljudi fale, e onda mora slomiti taj svoj nefs. Pogledajte kako ga Omer radijallahu ta'ala anhu. I zato moramo kroz ovakve stvari da lomimo svoj nefs. Zato sam vam prošli put rekao i zakleo svakog od vas Allahom da ne izađe da ne izađe uh, a da ako nema sa nekim bratom da je u nekom, nekoj lošoj vezi ili ovo ono, da to ne popravi, da to ne popravi. I nadam se da je bilo neko korist toga. Tako vam isto sada kažem, da sak od nas izađe s ovog predavanja i da razmisli ima li neko dobro, koje je dobro ljudima, dobro muslimanima, da može da počne da ga, kori, da ga čini, da ga praktikuje, da kažem pa makar jedan dan u sedmice. Pa makar ne mora niko da zna. Znači tvoje dijelo da niko ne zna, da bude neko tvoje tajno dijelo, sa Allahom tabaraka wa ta'ala. Da niko ne zna osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim da ti znaš. Zatim da ti znaš tu, tu stvar. I zato Allah nam dao svako dobro. Znači čovjek, znači koliko god bi je učen, znači uči sebe da bude ponizan. Znači uči sebe da bude. I to je adet, to je adet velike uleme. I pravih odgajatelja. Znači da su ponizni. Što je više njegovo, zna, što je više njegovo znanje, već je, već je njegovo poniznost a ne da kažem, jer što je znanje manje, veći je kibur. Znači, dođu ljudi, ne zna džuz Kurana, oneki šeh ljudima, ljudi ovdje ruku, ovdje ruku, razmiješ ga, vidiš ga truba, ne zna džuz dva, da ne kažem. Međutim, subhanallah, ja se sjećam, kad sam išao, šehu Ibrahimu sam me nudio, kad sam studirao u Kajro, <clears throat> kad sam studirao u Kajru, imao sam želju da idem kod šeha Ibrahima sa Menudija. Znači, šeha Ibrahima sa Menudiji je bio najveći u vremenu tog vremena u Kirajtima. Znači, pred njim je, znači, kad je Husari snimao hatmu, Znači, šehe bio u komisiji za ispravljanje. Kada je Abdul Basit, Abdul Same snimo hatmu, šehe bio u komisiji za ispravljanje. Kada je Menšavi snimo, šehe bio u komisiji, u komisiji za ispravljanje. Šehe, šehe se men nudi, znači šehe od šehe tebi iman, šehe imena i drugi. Subhanallah, došao sam, ja kad sam tada došao sam men nud, kad sam ga našao, znači šehe je bio u 90. godinama od prilike. Subhana, izašao je, uku, iza, izašao iz pratkuće, izašao iz pratkuće, onaj, da nas, da nas dočeka, subhanallah, nikad neću zaboraviti to, kad sam uzao ruku, Znači, kad sam ga posalamio i kad sam se sagao da ga poljubim u ruku, znači, u 90. godinama uspio da mi trgne ruku, znači, nije mi dozvolio da mu poljubim ruku, iz poniznosti. I še nije dozvoljavao da mu se, ljubo, da mu se ruka poljubi. Iako od poštivanja prema Alimu da mu poljubiš ruku. Znači, ono, kada razumiješ, o jedan vid poštivanja jeste i to. Svahana čovjek u tim godinama, rekao sam sebi, svahana, odakle mu snaga da trznem. Znači, znači da, da čovjek u 90. godinama da ima snagu da trzne, razumiješ, svahana, sećam se, Šeha Abdul Kadira, rahmetullahi alaihi, dok je bio živ. Svaki put kad biš od njega, sago bi se da mu poljubim ruku, <laughs> šehe bi trzo. A ja bi mu stislio i rekao, šehe sad nećeš, ja sam jači od tebe. Šehe bi se nasmio i, i sago bi se i poljubio, poljubio mu ruku. Znači, to je adet, to je adet u lame. Znači, što je veće je znanje, a? Znači, veća je poniznost. Međutim, što je ma, znanje manje, znači, kibur je veći. Znači, to tako od prilike, to tako od prilike ide. U svakom slučaju, draga braći cijene, sestri, Allah dao nam svako dobro. Vrijeme koje nam je Allah Đerlašanuhu dao i podario je emanet. Da u njemu činimo dobro i da se klonimo zla. Znači, vrijeme je emanet i vrijeme je nešto da u njemu činimo, da u njemu činimo dobro. Što nam je Allah Đerlašanuhu dao slobodnog vremena. Allah Đerlašanuhu će nas pitati za to. I zato, subhanallah, muminsko srce je željno hajra. Muminsko srce, srce mumina je željno za hajra. On, subhanallah, razmišlja. Isto ko što biznismen gledajte biznis, jedan razmišlja i kaže gdje bi mogo zaraditi, da uložim u ovo, da uložim u ovo, pa ne može noćima da spava, ja znam ljudi, znači koji su biznisu, koji su u tome, ne samo da ne mogu zaspati kad imaju dugove, kad, nego isto gdje mogu zaraditi, subhano ima neko da, da ne može da zaspe da kaže Bože dragi gdje mogu zaraditi veći sevap. Jer kako je fino kad na dnjalku brojiš imaš 100, 200, da ne kažem 1000, 10.000, 20.000, a gdje je ona druga banka? Jer braći, ima, braći sad imamo dvije banke. Ima banka ovdje, ima račun ovdje i račun na sumnje dana. Ko razmišlja na drugom računu? Sabo ko razmišlja. Malo razmišljamo da Allah Đelešanu sačuva. Zato što su nam grijesi pokrili, pokrili srca. Međutim, da najveće legnemo i kažemo gdje mogu činiti dobro. Pa da neko kaže da vallaj mogu, mogu činiti dobro činstvo svojoj majici. Neko kaže vallaj mogu raspoložiti komšiju. Da neko kaže vallaj znam da je neko u potrebi pa da odijem da, da mu pomognem. Znate onaj slučaj Ebu Bekra i Umera kada je došao kad je kad je Omer radijallahu ta'ala anhu tio da da pretekne Abu Bekra u dobru pa kad je došao onoj starici pa da je, pa da je dao pa, pa, hranu da niko ne vidi pa kaže ima jedan kaže koji dolazi i kaže prija tebe kaže uvijek uvijek mi donosi bio je to ko bio Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu i zato znači da dođeš da razmišljaš gdje mogu da zaradim što više se lapa da razmi, razmišljaš o tome pa da kažeš evo Allah da očistim džamiju koji se lap da očistim WC koji se lap da se fino nasmijem svom bratu koji se vam. Da ne kažem da podijelim sadaku koji se vam. Znači moramo tu biti klikeri, moramo tu biti matematičari, moramo tu biti biznismeni. Znači da vodimo računa o našem biznesu, biznesu sa ahiratom. I zato isto tako ono što želimo ovdje spomenuti, a to je osjećaj kada čovjek osjeti da mu se čini nepravda. Kada čovjek osjeti da mu se čini nepravda. Jer nema, nema nikog od nas, a da nije osjeti moment da mu se čini nepravda. Ima ljudi, znači priroda je čovjeka, da čovjek osjeti slabost, da osjeti ovako ga mu su učini na pravi. Međutim, nekoga to može da baci, da kaže mu veliku depresiju. Međutim, subhanallah, onaj koji vjeruje u svodnji dan, kaže, ima, samo kaže ima jedan dan. Ima jedan dan kad ću to naplatiti. Ima jedan dan kad ću to naplatiti. Ima jedan dan kada će onaj, kada će onaj koji je uradio to, kada će za to odgovati. Zato je stvar jednostavna. Zar nismo ovdje prošli put govorili o čemu Halidina fiha abada, koji će vječno biti? Pa spana, zar je ovaj dunjalog išta u odnosu na ono Halidina fiha abada? Zar ovaj dunjalog išta u odnosu na ono Halidina? I onaj zulumčar koji ti učinio zulum, on će doći tamo kada ima jedan dan Halidina fiha abada, a i ti isto tako ćeš doći tamo kada bude gdje ima Halidina fiha abada. Ja imam jednog brata, jednog brata koji je veliki bogataš, čovjek milionir. Ja sam sa njim, fala Allahu, prijatelj Allaha radi. I Allah im se dok da nikad nisam pružio mu ruku da mu, da mu kažem daj mi Marku ili posudi mi Marku. Znači nikada. I rekao sam nikada to neću raditi, fa Allah, da Allah Đelešanu učini da ne pružam ruku osim kada mi ljudi vraćaju kusur. Jer i ovaj čovjek, subhano je puno bogobojazan. Ja ga volim zato što vidim da ono bogatstvo koje ima, a to su milioni, ne kažem ja, ne utiče nikako, ne utiče nikako, subhana, na njegovo ponašanje. Znači čovjek da kažem ovako ono, isto ko mi kad hoćemo da popijemo, gledaš koliko ima, imaš znam kafe, nema. Tako sam ponašao. I jednom tako je nešto bila priča o nekoj stvari, je li ga neko prevario, nije li ga neko ne prevario. I on mi kaže sam jednu stvar, kaže, džobate. Kaže, stvari je lahka, stvari, kaže, jednostavno. Kaže, ja imam, kaže, dvije banke. Imam, kaže, na dunjalku i na hiretu. I ova, ova na hiretu mi se kaže samo puni, kaže, za da budem žalostan. Ja, kaže, imam radnika koji me svaki dan, a taj čovjek u toj zemlji odakle ima najveću firmu iz jedne oblasti, najveću fabriku. Kaže, ja imam, kaže, radnika desetine koji me svaki dan po 50-100 maraka zakidaju. Kaže, ja to opuštam. Neću, da, neću kaže, da, da išta. Pravim se ko da ne znam. Zašto? Oni znaju da je to, da, da mi čine zonu. Kaže, meni se samo puni, puni mi se ono gore. Kaže, ljudi su me prevarili, sada na, nabrajam koliko. Međutim, hvala Allahu, žele šalno, meni se ono samo tamo, ono, samo mi se ono tamo puni. Jer sam hala, bio sam svjedok primjera, znači gdje čovjek daje, desetine hiljada maraka u dobrotvorne sfere i stidi se toga, plaće od stida, da kažem, plaće od straha od Allaha, plaće od nadajući se nagradi, nagradi uzvišenom Allahu, uzvišenom Allahu tebara. I zato, draga braći, cijene sestre, mi smo na ovom dunjalku uvijek zapamti, halidine fiha ebeda, ahiret je halidine fiha ebeda, a ovo je ovdje šta? Znači ovo je ovdje prolazno. I zato poslanik Alihi Salatu Salam kaže šta? Primjer mene kao primjer koga? Kao primjer Akiba kao primjer putnika. Koji kaže vidi drvo i ste valle tahte šeđeretin thumma tarakaha. Koji vidi drvo, odmori malo ispod tog drveta i kaže samo nastavi svoj put. E to drvo gdje odmoriš, to drvo gdje odmoriš, to je naš dunjalog. I ovdje smo samo mali proći. I zato zar vrijedi neka stvar koja je srđba, Allahu tabarak wa ta'ala da je učinimo, da je radimo, da ne kažem da ustrajajemo na toj stvari. I zato, draga braćo, cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Allah nas je smilovo i počastio nas da gledamo u Allahu tabarak wa ta'ala lice. Znači, nakon, nakon ispravnog čovjekovog vjerovanja, znači, nakon ispravnog vjerovanja, znači, čovjek mora da odgaja svoju dušu, da odgaja svoj nefs, da se uči, na, da se navikava na ibadet, da se navikava na zikr, da se navikava na sadaku, da se navikava da daje svoj metak i svoj život Allaha tebara kuva ta'ala radi. I zato, subhanallah, još jednom razmislite o ovom kuranskom ajetu. Znači, Kur'an, prvo, neće dati da kažemo tako, kod nas, našim, u našim, neće nama dati plod ako ne budemo razmišljali o njemu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Ko uradi koliko ono najmanje dobra, on će to naći. Vallaj da podijeliš deset, deset feninga ako se tako, vallaj ćeš naći na sudnjem danu. Koliko, koliko više od tih deset feninga. Da ne znam šta uradiš od zla, jedan pogled da uputiš ka haramu, to ćeš tako mi Allah djelašanu isto naći. Međutim, molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam Allah djelašanu oprosti naše, oprosti naše greške, da nam oprosti naše grijehe. I Allah tabaraka wa ta'ala milost će ta koja će učiniti da kažemo da sa kojim će nam Allah djelašanu oprostiti naše grijehe i uvesti nas u džavnu. Međutim, čovjek mora biti svjestan da sve ono što uradiš od dobra da znači, ćeš to naći koliko god ta ansar bila mala. I zato poruka ovog predavanja. Znači ova dva ajta, razmislite onima Allah dao svako dobro. I razmislite večeras koje je dobro mogu da, da počnem da činim. Koje je dobro mogu da počnem da činim, a da samo Allah Đalšanuhu za njega zna. Šta mogu da dam za svog gospodara? Jer pazite ovo, hadis kuci znate. I Allah tabarak wa ta'ala kaže, ko mi dođe, ko mi dođe, hodajući, ja ću mu doći kako? Ja ću mu doći trčeći ne možeš očekivati, ne moj očekivati i ne možeš očekivati da će ti Allah Đalešanu nešto podariti, a da ti nešto veliko ne uradiš za Allah. Ne moj očekivati. Da nešto veliko ne uradiš za Allaha ili da nešto veliko ne ostaviš Allaha radi. Znači, ne moj očekivati. Jer pogledajte, subhanallah, ko mi dođe hodajuću, ja ću mu doći trčeći. Znači, koliko ti Allahu, Allah Đalešanu, će tebi. Koliko ti za Allah Đalešan uradi, Allah Đalešan će te vrati, ali to će ti nagraditi mnogo više. Mnogo više nego što ti, nego što ti misliš. I zato molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas učini od onih koji se druže sa Allahom tabarak wa ta'ala knjigom, koji žive sa Allahom tabarak wa ta'ala knjigom i koji će umrijeti sa Allahom tabarak wa ta'ala knjigom. I da ovo se bude svjedok za nas na sunjem danu, a ne protiv nas. Da bude nešto što će se dočiti, da budemo svjedoci jednim drugima, da smo se okupljali, da smo se družili, čitajući, izučavajući i razmišljajući o Allahovoj knjizi. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam wa sallam taslimu kathira.